Die Jere het met Job gepraat. Die Jere was in een stormwind, en hij het gesê, Job, wie is jij? Denk je dat je kan zeggen ik besluit verkeerd? Je weet niet wat je praat niet. Je moet gereed maak, je moet niet bang wees niet. Ik zal vragen, en je moet mij antwoord. Waar was jij toen ik die aarde op zijn fundamenten gezet het? Sê vir mij als je zo so baie weet. Wie het een maat klein stijf gedrek en gemeet hoe groot die aarde moet wees? Weet jij? waarop staan die voetstukken van die pilaren van die aarde, wie het die hoekklip onder die aarde gezet. Door die dag het al die mooie sterren gesing en allemaal in die hemel het gejuig. Wie het dieren ingezet in die seder toegesluit toe die water oor die aarde begin vloeien. het. Dit was toe ek wolke oor die sedert gesit het, zodat dit donker was oor die sedert. Ek het een grens gemaakt voor die sedert, ek het dieren met sluitbalken ingezet en ek het gesê, je mag tot hier komen. Je mag niet verder kom nie, hier moet jou branders breek. Job, het jij in jou leven vir die ochtend gesê dat hij moet kom, het jij vir die dag gesê wanneer dit moet begin? Het jy vir die ochtend jou gesê om die aarde te grijpen en die mensen af te skut wat verkeerd doen? Wanneer dit lig wordt, dan verander die aarde soos klei verander wanneer een mens ziel op die klei druk. Die bergen en die valleie is soos die vouwe in een boekleed. Wanneer die nacht voorbij is, dan kan die mensen wat verkeerd doen, niet meer ander mensen zeer maak en doet maak niet. Job, was jij al bij die fontein waar die seerertse water uitkom? Het jy al rondgeluk onder op die diep plekken onder die groot seerert? Het jy die poorten van die doderijk gezien, die poorten van die donker plek? Weet jy hoe groot die aarde is? Zeg voor mij, als jy dit weet, weet jy waar die lucht in die donker woon, ken jy die pad daarna toe? Kan jij die licht in die donker neem waar hulle moet wees? Kan jij hulle terug neem na hulle plek? Job, was jy daar toe ek die wereld gemaakt het, is jy so oud? Was jy by die plek waar ik die sneeuw in die haal bere, het jij dit gezien? Ek bere die sneeuw in die haal vir die tijd wanneer ik wil oorlog maak. Job, weet jy van waar die licht begin skyn en waar die oostewind oor die aarde begin waai? Wie het vir die reen in die donder weer een pad gemaakt, zodat het kan reen op een plek waar daar nie mense is nie en in die woestijn waar niemand woon nie? Wanneer dit reen, dan word die droogste plekken nat, en gras begin daar groei. Wie maak die reen in die dou? Wie laat dit ijs inryp? Dan word die water so hard soos klip, en dit ijs op die groot sedert. Kan jy die sewe ster vastbind of oor jy onse belt losmaak? Kan jy die sterre op die rechte tijd laat uitkomen? kan jij die beer en die ander sterren bij omlei. Weet jy wat is die reels wat ek vir die sterre in die lucht gegee het? Kan jy sê die aarde moet diezelfde doen? Kan jy met die wolken praat en sê hulle moet dit laat reen op jou? Kan jy die weerlig na jou toe laat kom en sal hy dan gaan waarna te jy omstuur? Wie geef vir die ibis die verstand om te waarskie wanneer die Nijl rivierse water oor die walle vloei? Wie maak die haan so slim dat hij kan sê wanneer die ochend komt? Wie is zo so slim dat hij die wolken kan tel, die waterzakken in die lucht? Wie kan die reën uit die wolken gooien wanneer die grond hard en droog is?